إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا حقيقة سيسي تمكولتي يا وحي ويوي كما تلوبيلكي يا وحي نوح نبي وليقوى بعد ياكي na tulimpelekea wahi Ibrahim na Ismail na Ishaq na Yaqub na wajukuu zake na Isa na Ayub na Yunus na Harun na Suleiman na Daudi tukampa Zaburi. Wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayk wa kallama Allah Musa taklima, na mitume tuliyokwisha kukuhadithia kabla yake na mitume wengine hatukukuhadithia na Mwenyezi Mungu alinena na Musa kwa maneno rusulan mubashirin wa mundhirin alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu azizan hakima mitume hao ni wabashiri na waonyaji ili watu wasiwe na hoja juu ya Mwenyezi Mungu baada ya kuletewa mitume na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Lakini Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu biilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Lakini Mwenyezi Mungu anayashuhudia aliyokuteremshia wewe, ameyateremsha kwa kujua kwake na malaika pia wanashuhudia na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا Hakika waliokufuru na wakazuilia njia ya Mwenyezi Mungu wamekwisha potelea mbali. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا Hakika wale waliokufuru na wakadhulumu hawi Mwenyezi Mungu kuwasamehe wala kuwaongoa njia illa tariqa jahannam khalidin fiha abada wa kana dhalika ala Allah yasira isipokuwa njia jahannam humo watadumu milele na hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi.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 Basi muaminini Mwenyezi Mungu na mitume wake wala msiseme utatu komeni itakuwa kheri kwenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu ametukuka yeye na kuwa na mwana. Ni vyake yeye vyote viliomo katika mbingu na katika ardhi na Mwenyezi Mungu ni mtegemewa wa kutosha. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Hakika sisi tumekufunulia wewe ewe nabii yani tumekuteremshia wahi Qur'an na sharia kama tulivyofunulia kabla yako Nuhu na manabii wa baada yake na kama tulivyowapa wahi Ibrahim na Ismail na Ishaq na Yaqub na wajukuu zake nao wale waliokuwa manabii wa Mwenyezi Mungu miongoni mwa dhuria yani wazao wa Yakubu na Isa na Ayub na Yunus na Harun na Suleiman na kama tulivyomfunulia Daud tukamteremshia kitabu cha Zabur kadhalika tumewatuma mitume wengi ambao tumekwisha taja habari zao kabla yake na mitume wengine hatukukusimulia hadithi zao na njia ya kumpa wahi Musa ilikuwa Mwenyezi Mungu akisema naye moja kwa moja nyuma ya pazia lakini bila ya kuwepo mwingine kati Tuliwapeleka mitume hao kuwapa bishara njema ya thawabu wenye kuamini na kuwaonya adhabu wale waliokufuru ili watu wasiwe na hoja ya kumtafutia kisababu Mwenyezi Mungu baada ya kuisha wapeleka mitume. Na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu, ni mshindi, wala hana yeyote madaraka pamoja naye na ni mwenye hikma kwa atendayo. Lakini ikiwa hao watu hawashuhudii kukusadikisha, basi Mwenyezi Mungu mwenyewe anashuhudia kuwa aliyokuteremshia ni sahihi. Hakika yeye amekuteremshia hayo kwa hikma na kwa mujibu wa ujuzi wake. Na malaika nao wanashuhudia hayo kadhalika. Na ewe mtume, ya kutosha wewe ushahidi wa Mwenyezi Mungu kuliko ushahidi wowote mwinginewe. Hakika wale ambao wamekufuru wasikusadiki wewe na wakawazuia watu wasiingie katika dini ya Mwenyezi Mungu bila shaka wamekuwa mbali mno na haki. Wale waliokufuru na wakajidhulumu nafsi zao na wakamdhulumu mtume kwa kuupinga ujumbe wake na wakawadhulumu watu walipowaficha haki, Mwenyezi Mungu hatuwasamehe kamwe maadamu watabaki katika ukafiri wao. Wala hata wapo uongofu wa kuijua njia ya kuvuka. Sio mtindo wake subhanahu kuwasamehe watu kama hao nao wangali kubaki katika upotovu wao. Lakini atawapeleka kwenye njia ya motoni na humo wabakie daima dawamu na hilo kwa Mwenyezi Mungu ni jambo jepesi. Enyi watu, amekwisha kukujieni mtume huyu Muhammad na dini ya haki kutokana na Mola mlezi wenu. Basi yaaminini aliyokuja nayo ndiyo itakuwa kheri yenu. Na pindi mkikataa ila kukufuru tu, basi mjue kwamba Mwenyezi Mungu ni mkwasi na imani yenu hana haja nayo. Yeye ndiye mwenye kukumilikini nyinyi, kwani vyote viliomo katika mbingu na katika ardhi ni vyake yeye kwa kuvimiliki, kuviumba na kuviendesha takavyo. Naye ni mwenye kuvijua vyema viumbe vyake. Ni mwenye hikma katika uendeshaji wake. Haupotezi ujira wa mwema wala hapuuzi kumlipa mwovu. Enyi watu wa kitabu, msipindukie haki, mkazidisha kupita kiasi katika dini yenu. Wala msimzulie uongo Mwenyezi Mungu, mkaukanya utume wa Isa au mkamfanya kuwa ni Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu. Kwani masihi ni mtume kama walivyo mitume wengine. Mwenyezi Mungu amemuumba kwa uwezo wake na neno lake alilombashiria kwalo. Na Jibril akampulizia Mariamu roho ya Mwenyezi Mungu. Hii ni siri katika siri za uwezo wake Mwenyezi Mungu. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na mitume wake wote imani ya kweli. Wala msidai kuwa katika ungu kuna utatu. Tokeni katika upotovu huu. Itakuwa kheri kwenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu, wala hana mshirika wake. Naye ametakasika na kuwa na mwana. Na kila kilioko katika mbingu na ardhi ni chake. Na yeye mwenyewe anajitosha peke yake kuwa ni mwendeshaji wa ufalme wake. Kuitwa Nabii Isa neno au roho iliyotoka kwa Mungu hakumpi ungu. Yeye ni neno kwa kuumbwa kwa amri ya kun, yani kuwa akawa. Haya ni kuwapinga Mayahudi waliodai kuwa yeye ni mwanaharamu. Basi wanaambiwa kuwa ameumbwa kama vilivyoumbwa vitu vyote kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Naye ni roho iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu kama walivyopewa waumini wote na alivyopuliziwa Adam na kwa hivyo wanadamu wote. Hapana hata pahala pamoja katika injili ziliomo katika Biblia ambapo Yesu yani Nabii Isa alayhisalam alijiita mwenyewe mwana wa Mungu. Kila mara akijiita mwana wa Adamu. Na alipomwita Mungu baba, alikusudia ni baba wa watu wote kama aliposema, ninaapa kwenda kwa baba yangu naye ni baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Injili ya Yohana 10:33 hadi 36.